Шак юлашки виштываты шул хушинче, кукша бурны жінче де магарынны бекех тәрлі ұлжынылзен бұлза заиртрэш. Валда пірля авланса курчем. Ун валямжы леш хайхи, шавалгасынжи, митча херне надалие гайса журашты. Тұлық турат хер бұлзан надали малдан микие кача духма келешмень. Юратман ачапа мінле мәріртерес, дені вал. Шабақта темжол келешмей бұлзан да, Ашшы бепердаван аппышын сымахне итлені күрнать. жына пәчік чухне хамыр ачамар дезе, ирегерех ярза үстерне. мен тва сегілне, шавна тума чарман, хыдыдыца үстермен, шынзем бере тем галіштене. Анжақ кайран, надали жиден жидензен, шухырақ пульчы жав, тезе тергеме бахна, келіштеремен, ана хизеплеме де Шавна була візем надалие май гілзен часырақ кача тұрышны. Лукари хыдана бұрзагайны жоқ, ана темдерледе илерт метыдынным. Эзі ана тиргедіні, асту тиргегене тирік тебе булать, эзі тепкіш ачана туғадан, тезе үгітле-үгітле калашна. Аппы жеде надалие хезірле бұшлад. Санын ятшыр ана жоқ, кача тухма вăхыт тура турă çырнышă Шавындан кайран Наталия ирексірех сурбан зырындарза кукша мики ары медуза хурашы. Лукарибе мики шагынжын иккешіде пить савынна. Кирегашта житсенде шене жынныбе мухтанна. Мухтанна да, савынна да денерен, кунда сымах майын шакна калаза хавармала булать. Кукша мики авланзан, виштывады кунданы, яла перхы бар зарльча. Авланы чень, Париги гунмалдан микие илен курны булать. Калама хепірден Алла Алланады білем бітші. Адя, туя бұрадыны? Манында арым бұл әтвет», дезі каланы имеш. Илен вара ундран тұрықлаза кулмадыдынна. Авланаса, авланында жам, маткусан ба пурыни? Деневал. Мәнжен, тілінзе үйтнімекі. Эзі ұны мінже ұры ятлы пулаймын, дені илен. Кукшамикки шағыншын шавдері пашырғанны дейді. Вара влансан тебір күннех, илен батне жупса житнеде. Илен біче итліға, езі мана авлан махуш марын, ай-яй, мінле садурматқа тупса кабан кабанбек, дезе қалайт деді. Лукариде мухтанна, шын жинжевал чималдан кені берге замақта Ман кейін бекке камын бор, пораспек вет пораспек, на чухне мангин тренет, я лебедя біррежеш, біррежеш тезе жүрене дед. Тәріс полны еш ақсымақсем, тәріс мари, анчах мекке авланны хышын, візен келінче умлы хышлын денебеге шни шіне е ингексінгекле емыз каралла әшсем бола була ертнем. Бірдегінже, хелле, мекке амышне, вишпүртри ану капыжы пить васказа бумачыннем. Лукари унда упрамын вады кестріне күлзі ғайным. Анне, итле, канышпана намики. Эзі виш ялан үзір даврнадын. Эжес пұлзанда кыштақ чухлаза вижі не білзе әштені. Анлар казадыр, унба балукари. Шымарды чехіне вренде шуха. Херекпілік шол хуши эбе жүттенжереші варгарза да анаслаза ғына бұрынман. дузабына. Хына ондай жес шукта, сова юби жапмағай машы бұл? пюрде лукари, каш вұртмалы бе гайрем. Упрам кестре на тебіргон хозен кілне хилзі даврынжы. Анжақ лукари, ажамба пірген нескер, шуна жінчен Ун батне Умбатне чупса духре. Ударана нахешні жи, келешітіне де дуйма тезе тілінжі дембе кышқырза жінзен де, амыжы шавжавақ Миккина шеклезе тұратма жұтларе. Амышы жапла хускалмаре. Ывалі хайхити них тавжыр зайлет. Амышы вилі шөлізіне Шылезіне шадырдақ шырсаларды мен. рех, Ку, шүлді патшалыға кайнышке. Анне, кышқырзы яджы Микки. Вилі не выл аран-аран пүрде шеклезе кече. Шагын ғышын Микибен адали иккешек бұрна бұшларыш. Емікне візем сахвинене, упрам падінже урайшу забурынмадезе таржа бәджіш. Мекебен адали час-часақ пәрбірінбе хирішме, ебір жүхне ялжіне сымақ тұхмала харгашмады дінжеш, бұрны журабе візен келішсе куса бұраймаре. Күржізем каланы тарық, Мекебен адали хушинчи хирежу малдан чағындан бұшланза гайны имеш. Бірегенже візен шүргінебе, вылық кардынжи валашкана лубазайне кужарзалартмала бұлнымен. Эш пушличен надали кыштах шүйт тугаланы деть. Но кээс обышка бекке йытсабых хажакна, йытсабых теневал миккие. Юдай дедіні?» не микки. Канамар, эбезан пызығы шуман касканада ним маршық ледеп. Мухтанаганын муле енчікре укшав. микки валашкана шып варенчен ыдамлаза ярзатытны да, Пит кушинчен юнбіріксе духаспек херелзе мегішлене бұшланым. Анжақ тембек мегішлензен де валашқана вырындан хускадайман. Ах, надали, пулмаш пітченде дасы. Пит евір, иксемірек тәртлензе бұғарға. Денемекке. Валашқана вара икке же ике бұжынченде даши де. пелі гулда удым ярза бұссанақ, аллы зіне Надали ана шиленмелебек шиленет. Вайзар, ағалек шығыр жердеден шүттін жере, жы, тезе құртса бідерейді. Мике она хиріш пірзі мақта дупса қалайман. Кай гундан, пырын! ана надали, хой жағындақ Микея пиліктен ерзадытса, валашқана шықлезе бірақны. Чем күдардам сана пірре, тезе мұғырдатнығый. Ундан валашкана хулбуши жіне етса хуны да, ведерен илсе тұқса гайным. Сехри хып намеки, валашка жінже сывлы шаврай мазыр Курдыны, тене на кайран. кулак кулах чешки наза. Курдыны шинзем епле едашы. Санбек шебінбе мен вас. Шырға ведезі. Шавақ шын келетке бұлзай жүретін. Чу! Пешмен пажалу. Шағын ғышын надали мекие пуши хизеплеми болнам. Пұрына келе мекке халхине лайхмар барзем пыра-бырагене. Эх, мекке таванам. Тене на ева Мыжыр узана тұрғындырла шықыртса бұрначке, хужавнада ни? Тене, хайуллара шынземдада, сан матку батне ачам, шавзем-шавзем жүрешші, пәрлезана тибетсе хыварашшыға, тезе куш керет білдернем. Узымақсыне меке әненешін бұлман. жеш намыс пектуйны. суядар! Теневал, хайынжен кулма пахаганзіне. Ман мұшыр пит лайық, выл вайлы да пызықта, денем. Бірегінші мекке шірбі базарне қайнычы. Товар дуянчы, шырбық дуянчы, базар кулса жүре-жүре, ихи гуна қаш туре, килне де шірлігіні даврынчы. Алықне тажы бидірнечі. Мекке хапхине шаккары, жүречі батне бұрза шаккары, алық шаплақ ұжылмары. Мөңгу аптыраза үкремекі. Надали келдек бұлма керлі тере теревалға Әнде пүрдюм алге шінчен шинчен, анашынкына каптырдат калаза тәжде, шавы хытыра пүрде алге чыреклетне Микки Мекке шып пулзадыжы, шалда тем мықырды да шиккен. Микки мен галаштыни итлес сезе хылхине алы кумнерех тытре, анчахына неменде илдінмері. Алық шапла хушма васка маршха. Кыштақ тұрзан жеш, бір хулын зазы ушын илдінсі гайры. Мекке ветку, Ундран да хразада майле бегех возер марга. Құраза калаган сасы лисор засси. шужи бужи бүжі Ни кайры. Ним мар шабышма бұлдарачке лиссор. Алық тінех ұжылчым. Мекке, әзі? Өйтірі лиссор. Мәнес ұрын шывыраган жізіне шарваринже канзірлізе жүрейін. Аяқ бір жізіне суйла тарас мардезен десен пырынзадар. Лиссор, лиссорым. саппунзыр юле пелекнех пылдара духны надали. Шәрвәлінчі шұршавшық лес марчышке. Мики алық юбибатнелі хезінне де күшні урлы пирлі чалғыртса шешпық қала задрать. Шілхи шетне дейін, бірзымақта зымақта қалаймаш. Листор хыне жарашу чарашу кине гура, Микки умебе ашылын утса ял урамедерх суланза утрем. Надали урах парзамах ұшмазыр пюрдекече. Микки хайне шурт умінже тыны бек Епле хай телен сазбах мұғырдатса да жывыл. аптраза жылай вақыттыны ғышын жешівіл, ұжалы кран бенде шаппан хай келіне бірза кеджі. Шалда тәттім де пачым. Надали! Евашында мәскінен илдінше меккезаси. Ареме ана еріш ұры да, хай арда ол Вол вырын сарыл завырдад. Шавна була мекке кышта Эх, турныш! Лаштақ сывларемекки, салтына бұшланымай. Мін жав, лисор, за жүрейд. Сан мені жу бұрын жу же. Вұртмалы бек қаядып темеріні жақ, же жүрен шырваринже. Жеткеленнен жына надализасы. Сире, елдекме канзірлерім бұл? Канзірлерін жав? Эс ялан мана канзірледен. Надали, қала жарға ексімір. Манын занбанним калаш мал жоқ. Тухсагай хуч шарминне!» Выртны жерден хускальчына дали. «Мене зытла. Дулы ченде булин. Сасхура анхускат. Елін жемекі. Ну, шавна кала малачыде!» Вырдав, алық патне. Шагындан вара пір вижі гун иртсен, пір ирхине, шені зурбан сырыны надалия, паклак Павыл жүрденчен кедю хваласа тухныне пәдім казы Таржа сас сасхура тухря. Анжақ Натали хай жібе, Эбілі сұра туйзырақ кача духрым дезе шансақтыраган бүлчі. Кукша вара хай сесмезірек хузахадыр заюльчі. Хал мекки пәр бәтшен бұрынадь. Шабақта ана упрам темжін шивық курать, хонарандағы вармаш. Паян выл упрам батнегілзе кірзенде, «Келех, Микки, хывында хына бұл!» Тесе хабыл туса Магар, шакна азырғары детелінзедіжі. Пызығатте мен жав мәскін мекейі ұтлашы езіплет. Мен дума керлі валана. тезе шіне шіне жән хай ұйтря. Анжақ таврза тавырза калаймаре. Өттейхін азын жин, ұданыбе булас, мекей магар жұмне бұрзаларжы. Андятламана, терел магара. Пәрер күрға пыллы зырасыпнық үшін, сан бұрны жол зақ бұрайды. Ес ағы, Эбі бұр шапла, пічінех бұрын қаладып, андятла, кел жүхне әптезіна келі болып. Упрам падінчен хынаран таврынзан, магар час часах шуғыша каяган Вол сумақ сумах юмаха халичченхи бек ұшын вакламаш, удаса пушне чигерех, узынара худать, чилешин бек ұрынаған бүлжі вăл, аякран бақсан. Ага паянда, темін темінчен кыштырдатса жүрелі. Малдан вал видері темір кавакла жіне вырза бұхре, она шүртірі улымі антарза бәже. Виде шірме жидізе тіккелесе бұхре, ұндан ангардинче арбалықран піргунда арба тұлдарза келже, она лубазайынче віліксіне тұқса бәже. абат парзан, магар ыты чухне пүрде керекенші. Паянвал пүрдейде час кемері палан бек паланбек пызык бақсады жы. Кәшілдетсе жүреген сұрықы зем күжал меже бұдек туза пары шидезе шоғышлары. Кардышне малдан ері давра бақса үлжі. Ундан вұтшанға көбалан ұлы басайне кірзе бақры. Татса вакланы вұтты жиде диккенға. Урабазембе аға уға қадірізем пұштарзалартын сарайне де жетірі. Юзамалыне юзана. Кілгарде варинчи таразалы пузы батне бұрза бақры. Умінче валаш кен пір бұжы, әкені леп барынычы, мағар ана түрлесе лартыры. Ундан келетне кеже, бүлмезенже түріне Мінлі жи, түдің забықсан, не ұшлы вара, май келме, әнсіне хышкалары бұл. Уш қыратте ала жіндерет, жабақта мағар бүрде керзенден сымақ чен мезір пушне ұлсаларжы. Ол жапла салхулланныне, шухыжа кайныне, мавра жиінче қазырғаре. Ол кымаға бәдінче чашқышы бала жыбатшы. Шағында кыштырдатма жарынзақ. Магар, мен бұлчызана, дезі ұйтревіл. Шақ ұзынче естем салхулланан көрінатын. Чилемерін пулішке. Макар бұшне васкамазыр жіклері. Мавра жіне ұвынны шынбек пахры. Шуха, чилемень, теревіл Тада мен бүлже. Макар арымы жіне, бірақ шейін бұқсата жіті қалас тені сымақне түрлін каламазыр. Шуха, ағалжеш супсалар адып, дезе хучы. Эзі тем ашын мари макар. Убышки асын сывлазы ажы. Пұдар замар, деревіл. Тіліндеречке хавыл бұрзымырады. Камара, кама бұрзымырада. Ара, тіліне деп хамавра. Мінлі пұйзағай мапулдарны вылжавын бек. Э, әзі онран ден. Аржыны бен ашарлар жымавра. Эпі сана тем дезе. бұлдезе. Үзігаттен шавын бек шау. Мінгерлі пұрде бұр. Мавракыш жы. Ундан сымақ немалалады сірем. Пұяса хоть Әлі кренбек візі мінлі бұйны жінжен илтнедеға. Атте каланы не хастывадыпха. Әліхі тарам бір Халите пурнышне тіреклі тұтса бұрат выл. Бұршынна нада хүйін күшінчен пұқтарад. Күшран пұқтарны бек пұлмаш пұлжа выл. Ара мағар, унын пәршіл арманығынан мін жүхлі ұзы күрейт пұл. Эп те жапла шав, дері магар, таштан чарысылы шатны жүхне хибек шымыланса. Каш нигун тубы жилет, жаплай. Пәр бұт түр авыртса барат Пилі теренте жайкайлеть. Армане аврать. Пиллік шумне тада пиллі худшынать. Дан пыт Шапла булмазыр. Тубы шыне тубыш худшын захтырать. Шавынба мавра. Манхамында шут пурға. Міллі шуттады. Арманларда спулат детеп. Арман. Арман. Ергеллері қалашқа Макар, шүтлезе қаламасын бұл Маварам. Шутладып-шутладып та, май туғас пек туын айтха. Пәчіккен-пәчіккен, май келіні таран қадірлензі бұрас та. Темле вара, ним каламада пөлместіп, деп, оштан деріп бір. Магар халхай пүртнеді шуда илні жінжен маврана ергебе забаджа. бача. Халевізен, унезен жін юлны вижі пүлме тыры бұр, вал тырыран, вағытра, Шүррине сутса укшату ғума юрайды. Тырвал нумай вырцан пызылма бұлдарад, ұқша негішанда пызылмаш, деть магар. Тебір жылда да пырдак сұтма укша ұқша хұжындар, шүлі лайық келзен, панулмеде сутмалық пулі, хызенде хытса қытса врен милле, Илні чухне ытларах, паны чухне сахалдарах теше, ябалана хый вежибе врен милле. Кужалықра халлихе тем юзамалыйық шуха візен, пүрчі киве мар, хуралды земде тұндынға. Мавранда камаля ұшылса қайры. Халлихе пирін ача бача шуха арман тума тезех, тұтынса пыхар еме пін, ыйтрывыл. Тұтынса запахар жаву. Туры булышсан, аныш садагая, терім агар күшізіне шиштерзе. Он бірге халех «Чина мене шарласмар. Тебір күнне Макар ирхіне тул шудыл ичінех басқаза лаша көл де кешнерні пазарне тұқса кайры. Ундан выл хевел анза теттімлензен тин даврынжы. Лай хыбар илтрім баян, пілдерші выл арымне абатланмаларзан. Уладырда тыры хакланны деші. Пілзе шулерім. Уладырақ шидес дедіні, тілінші мавра. Үтлайын жешке, Чывахне кетсеш тухмаща мавра, кая захплать. телей Телей хайтелін келе шух, хамырын Тұрыш Тұрышмазан мен болдыр жабу. Тебіреке күндан, Макар ширім пат ұтларақтыры дейері де, ялшыны зем анкурчыр дезе, жыр иртне-иртменех уладыра тұқса кайры. Мавра ана ұры шыл сонза Киви сахманба пущи бек видінсі выртны ялан хебек лапкын варанча. Тул жудулны бұлінде, візен хура пөртінче тәттімға. Мекке вұртны жүрдеғ, қарын қалаза анаслар еде, кыманға жінчен Аннан манағына сиве ұрай шынца ячы, бұл чітреве үкре. Ағалде айвансын біче, тата ұтларақ міскінленші. Хвартрақ ұтхудаста, жүрілмей бішірзе жиез. Урай варенче ташланы бек тұбырдатса елчімекі. Ундан кымага жінчен сапыл қылсықмай нелзе тұхын саячы. Серебені лекні кайық бек, тұр пәченек тұрза мекі күнзірейн тұраны чен жыврать. Лехи сиве варым бұлінде, вал ұйхинчен ялан хевел дұқса сарылзан дейін варанад. Тем тілі курза завынать варавал. Канзірлеген, евы ғыцыр варада Хой хужа, амыжы вилнеренбе візембатне күржізем де бұрза күрмашы. Надале бірақса кайнаранба, ұпрам бадінже ұра жұза сақвене де келгілезе жүреме бірақрем. Кымагара пишне шырылмене жүні ғышын, мекке ұрық ним тұтса дұма аптырады. Унда быче, күнда быче, аллы жаплақ ешпатне жібішмаре. Үшта гаяс, мәнді вас, мен вақыт ертерес. Бір май шынзен батне жүрезен де аван мар, Хурал пиртне кайсаларас. Хыйбе хый мыкырдатса илчимекки. Унда кире хыжанда қамда булим булаган. Микки урама тухсан нумаях та каяймаре, пір тықырлықра, ына шунашка зембе ярынза жүрекен, вәтші ғырачы земдел бүлжеш. Темжін пиде хырарыш візем миккерен. Ачазем, пағырға, микке келет, хузах микке келет, тезе кыш кыржыде бірі. Бара пурде, пыржа сапса яныбек ундала да кундала тарза пітреш. Чимға, Жақсем мандран таджыш фед Чебер утса бұны шырчен чарынса, ұрамдарық қалин калин паққалаза елчімекі. Вара житме әмәтленне жүре житмезіре каяла жаврын жете, хыйділ нех таврынжы. Ним дума білменден не ұрамалап урамалла жы. Шта гаяс, мэнді вас. Шыва ватне шу жимеи, хыямада хыйманай деревіл. тұрзан лаш Унда ним де жук. Пәрбір үрітілі күрні де міне тұрады. Хал пүрде де ажытна, тем суланза жүречен ұлықса вұртта яра бар. Кашпа лучша ажық шығып. Ағы мекки галлека мага жінже. рейхерлі таракан зем, қаныш сыр шыдырдат тарашы. Мекі візем жіне бұқмаш, ұнын хайын жуғыш. жүн мана ұқмақ теші, кетіл хайбе хайгалашса. Надалеті ұқмақ Анне де... Халянде еді земде мана ұқмақ вырынне хурза хаярын вірме түдініш. земде құраш Тәрлі май жаврынат мекке бұжынше шуғыш. бе ана бұзармала. Нигам да мар, надалебелі сорпы зем, Шавзем, зем кына айыплы. Тавратып ексіксіне бұр бәр. Паяны, ұраны, шиде. де. Детмекке дарықса. Шыбақ ун батне пәркетмен жерден ұпрам келсе Мики Микки жо емен, тезе ұйтревал, за себе қықымлатса үзіргелезе. Микки ебір-ябір жа. Эп кунда, ұпрам битче, пұр, деревал. Бұдан мала ұлядыңыз. Ұтлада кымылын лығылдатса күлжі ұпрам. Сапсара шәнекері тұғын нүскер. Манын вара куш хупи шырагане бұлазы? Да, ну-ка, ан. Юрез ана курма кедім. Мики хайбатне анзыларзан, упрам малдан партас мененлікне еттерне жінче ұскатры. хускатры. Педяван еттердімір. Ача савынжы. Есте бұдын. Юратрым ұнжын. Анжақ, темлі ғыналарым, бұқма пәлдім шизана, дері Эй, упрамбиче, мен галан, кайрак юлдым булзан да пидяван ішірім. Пидяван, теремеке ана мұқтаза. Шағын ғышын сымақ жұмақ шүппе де ұжылчы. Пәрін ғышын депре тубын Упрам малашне минлеп пурылма шутлан үшін жейн ұйтса білмеді Она хам да білмес деп бичи. Калама да аптырадып. Пәр тун мазыр Да, упрам да тарын шухышлын. Ебі шавна білешінші. Ебі сана хамбадай илестедіп Мін дума. Арманда құралдарын дедеп, шынны үре, те жетінінде. Тәжі жевырмарында, ұйықра жар керінке шынық парадап. Иге алла, пәріш сана. Пырап, теремекке жымыланса. Мен мангілде бұрынны, пырап. Күр алына, келеші бірім. Упрам келне савынышлын таврынче. Тек янрышса жүредін. Турым вэт, дәрі боларымне. Мен дума ша шамикіне Шапла марине, ұштамай бұр, шавында тумар яматырышмалла берене. Мекке бере өлімде керлі бұлі дедіп хам. Шандалық лайық тәжі. Шуна жүлі пысыл Макар уладыра чеберек шитрім. Вол жақвығыда шітсе пір да бұлза құрманшыға. Шавынба ана уладыр пит тіліндержі. Икшір хутлы, илемлі шүртсене күрзан выл, камзем тузалартны күзіне, Мінлі ол бұд савынза пұрна шунда. Тезе жоғышлары. Ажамлы да шыбадалы жываша шынзем аякранах палаза илеші күрінат. «Эй, Фасиль Фанч, куда ты едешь?» Дешевізем ахырза. «Лыкда мочало продавать хочешь, а? Анжақ магар вырысла калашма білмеш. Хойне тұрықласа каланы ұншын болзан немек темар. Шавсы мақсы магар халгетне кемеші де. Хойын тулы лаве хүшін, ашам жүхіне тұратса, нем бұлман бек тілін бұрат выл хула урами тұрық. Магар щитне кунхинех, пазар тіліне жыразаду прям. Кунбек шавла, пызык пазар выл ништа гурман. У пазара не пазары бет май де жоқ. Вәжі хердейзір таштан аякран, көткі теміз кебек кешілдетсе кашлазадыр айтвыл. Ламагар унда лажи шуны бе хізінгелезе бұрза кеджі. Хыне чарнмалық вұрынду преде лажине дыратыры. Ри лапық қалаза илчі. Унда да гунда хымаба шапса, е чадырба жешкарза дуны зем күрнайшы. Ташта, халық хушинже, үзір жінзем юрланы, Судышесем хысен таварзене мұқсыза кышқырышса калашны илденейд. Хур кетеве келзе капланны еврех шавлазадыр айтпазар. Шавынба Макар да бір заман ништа іштағайма білмезір аптыраза бұқсадычы. жүк вешкенде шуғыл думланны, черженке майразем ері небек пырынза ертсі каяшы. Ченде бұл маре, Магар хайпатнеле шамрак шынзем шуғардыне күрджі. Бізем Урди якатумланна. Үзір аран-аран тайгаланса удайшы. Чәлім тұртса дыраган мағара візім Ага, ты приехал. Тері туды не чалыштарза. Мағар батне вылваскама зұртса бұджы. Мағар жын мере. Үзір шамырқшын шаплақ пырынса гаймаре. Что ты молчи, братец? Тері выл. Или тебя язык отнялся? Адя, каях, каях. Тері ана мағар урық немкалама білмезір. Ах, иноверец! Пәргана тіліні Европақса төчі хайхигачы. Ундан выл хылашланса илсе, швардулын кулзыяджа. Господа, обратите внимание, перед вами стоит настоящий экземпляр инородца. Үзірзен пурде магара сырын заилчеш. Темінде бір калаза кулма тапратыш. Ай да лошадка, хороша лошадка. Что ты, братец, продавать ее привез? Теребірі лажа жіне хытын жапса. лажы шардақ сіксе шеклері де холгізіне лопчытры. «И что? Хмурится!» Лашана тебір худ шапса елчілежі. Шавы хытра тебір егеджі лавка ғышні чупса де егер өвеші бе кербелі де шемші юрінсі гілчі. Вол шавындақ лаша күшні юрба «Смотрите, я на нее очки надел!» <laughs> Ахылдаса кышқырашчығы. Ына кура земде ағырма дыдынчыш. Магар тек маря, лажа умінче траганны батне. Мотри зана, каянный, анашкын! Тезе пужа вребе хымзар забыджы. «Ах, вон ты какой!» — тереде при. Шамдах магар шыварынче челемне шапсаячы. Пығырба дыттарны кукыр челем ташта жиде ывдан загайры. Лавка умінче шынзен уряйне булза Үзір жамрықсем тада ғыдырақ ағырмады дінчіш, мағар нем дума аптразадычы. Шакна, базарды земде көрнімін. Візем бәтні жавында кереже бек сарлыға зухалла, хрешінле думланны иге вырыс «Эй вы, молодчики, зачем издеваетесь?» Дереш візем. «Он инородец?» «Ну и что? Человек же он, как и вы!» біржіне. тебіршіне. Кегетпей варалан запәтне тумдерліскер. Шамрықсын лыскер. Сулағай хулы хушинче хысары хутпа чергене шығыр хестерне. Үзір жамрықсем уры хирішсе тұмарыш, нем бұлман бігех мұнғамылын парынзай иртсе кайрыш. Егетпе вараланза пәтне тумдер лішін візем жіне хаяр көжізімбе сапық садырзай зайылжы. Дарма еді, віл візіне. Ундан вара магара, үзірзем шапса, ұвдандарза яны чілімне кісі женкіларза дыттаржы. әнде Хайхутне керегеншізіне тембек тавдуны болычы. Анчах вырысла пілменне хуплать. Ашы кушпа бұхнызір зірбушне, замахта замақта калай маревіл. Самахпа давдывас вырынеке сенжен таба худашы турцағыларчы, ундан пірывыш таба келзе, текетпе вараланса на напамадычы. На! Ме! Иль! Ничего, браток, ничего, спасибо, терлеже. Еваш талып казазыба. Спасибо. Вара візем Макар патинчен пырынса кайрыште, пазарты шинсем хушинелле кірзе курнми бүлчіш. Макар тілінсе бұқсадырса үлчем. Пазарда Магар хайпеге хинжетрен, епреш шинжен гилне тебір чывашатель бүлчі. Візем пір-бірінбе палашса кайрыш. Макар телене денепегех кучываш вырыслаш чухлаганскер бүлчі. Валда кунда уладыра Макар пекех ыраш сутма гилне иккен. Унбадель бұлны Магаржын узылы бүлчем. Пазара тыры чылай тухна. Илекен шук, шавынба епрешенче чываш тахай ырашне тырыба суду үлі таваган купса батне кайса судны. Выл магарады шавынбек тумасынче. Онда тарзан, әрнелейді судайман. Тыры илестеген шынзем укшазыр, зем шығырлы, бізем хаземде судашы. Купса выл, тем чухлі тыры тезе бұрзан да пұр білей келейд. Ираш пұлзан патне ширім жер бұз түллет, дерім. Апла пулсанаван. Ирен енчи хужасем юн юллеше, теремагар. Ыштарах пурнать вол купса. Ав жавында. Сары жыве хердинче. Ав келечізем кунданах курнашы. Хавартах кайза зуд тайппин. Киле пірлі кайы бір. Шуле пірле берін. Шул жинче иккенекенех, шанчықларақ пуле. Эбунчен жағындақ тұрып. Юре. Макар сыры жыве пір бір бұзы келет патнешіці жарынче. Түрі елеген шишмак закупщик, ана пірле выращенный вырышынны марине чухлары. Теміскерлі сымақсым каланы ғышын Татарин, мардывин? Тезі Чуваш, термакар. Ах, чуваш, Василий Иванович, піледіп, піледіп. Тері хайхи закупщик та чувашла самаях ужымлын калашса. Эбі шірбюре бұрынны. Чуваш сене нумай курны. Уже юри чуваш лаврентне. Знакомый, знакомый. Чуваш сине пити Ну, халь аштака ятынха. Тыры суд макилдени? Тыры суд ха. Мен Раш. Аван, аван. Юря. Ладно, илебір. Пытне вун билік шер пус пары бір. Тавай, түдінат бір бұжатма. Мұндарқа закупщик келетрен хывыр тухрде магар чуны жинжи тыры михини ярзадытре. Ына келетри тараза батне етса кемедычы. Анчах магарына начаржы, Чимха хужа? А Терім. Ашту? не бек пульжы закупщик. Тыры михини каллех шуна жине хурза. Туда смарт едені? Ытла юні парадыр. Ашту? Вунбилік пуыз пирин хакшавын бек. Апламарынде... Шинсеншен ширин буспай Ереспек Ереспе калаза макар Ой не, чок, чок. Пушне прогаларе закупчик. Нигамранды он бекилмен кам каларе. Пазардаға, бір юлдаш каларе. Волдатырыне кундабадым дерем. Не знаю, суять выл. Нет-нет, он бекмар. «Абла, мандырдигу, пиделаях, таза, шултра, тибе. Волхак папа мастып воля ваша шак вăхытракелле трен тата біршінсіксі тухрре Вол макара тюреху хулпущинчен ярса тытре, вырысла галаза темень ыйтрре, ундан магар ним чувашла кура, чăвашла нижине ыйдуллан пахрем. Ятна выл санран. Тере вара леш макара. Э, унбеги, макар ятлага ебе». Тере магар. Ах, макар, а отчество? Ыйтрре лежит адак. Ащу мен ятлы деть. Магаш течеш, Максим, Максимыч. Ылландар забача чувашла пілекі нелешне дадах. Ну вот, Макар Максимыч. ондан леже. Пятнадцать копеек – хорошая цена. Согласен? Міндет вал, онлан мари Макар. Кил жеде не деть. же чывашла пілекенне. Чок. Чирем, чирем дере Макар. «Ну что ты?» — не баргалаз ильже приказчик. Ондан магара алла пибе шурумінчен шап-шапса ильже. Согласен? Чок. Ну тогда уходи, не надо. кирлямардеть, кайдарахтеть. Менто вас тень. Мен тывастень. Магаран ирексірех шавр за бір келет патнегай мала бұлчы. Кунда галех те закупщик, магар мне шаба-шаба галашле. Анчах тагу, тыры хакнем мен бурде уну бускына бачы. ба магар унба калашса дыма да жұтламары. Юрех, вишіміш келет патнелле утаржы. Ақ тамажа, кунда ана вуны бұз табамашы. Мен бұлдым капла. Хам умран кушак мен качса кайны нелі курмарымшке. Раса Ну ладно, пятнадцать дадим. хайхи приказчик. Анчах те прикилежешень блумаря. Нет, так дело не пойдет. На спине метка. Теревал хабынзаюксе. Земикиш те кулмата тынчыш. Ну, хозяин, как думаешь, Тережіндан икешде қарызақ. Чылайчен туткалашса таны хышын, магар кунда тыррине аран-аран вунжиді бұшынчен вырнаштаргалазағы варчы. Юлда жана чынақта пазардақ кетсе дөнімін. Ну, мінлі, аванақ сутырны? Үйтірілі магардан. Анда кала, алыне сулчы магар. Каяла сәдертерзе каймала бұлатшы вет. Міншін тада, ара илешін мар, ұтла юне барашы, Вунбелік пустран кашта үстерешін мар. Чынахи? Шаплақ барзағы вардыны? Жоқ, вуншичі бұл шинжен бады мінде. Епре шинжі чыва шыварне қарза бірақырым. Ан тілінгер, еп бере шерін бұл шинжен падымшке? Ну-ка, шормына жавырза кыдарт хайыппен? Магар кудан кудын задычы. Аха, тері епре шыважы. Ав мінле, халечен әзі күнда тыры Пірреміш худ келдімға. Апла-апла, улдаланывызем зана. Үштан біледін. Ажамна хывзабыққа, вара қалаза барып. Ажамне хывзабықсан, магар жүрім дәлінже шынықлы алыба шапны иге баллы бұрине күрже. Жағы шава. Шынықлы алыба шапны ерзем, магар меже келедешітіне не пілдереген паллызем бұлны еккен. Шав палласене кура закупщиксем тыры хакне юнитсе быращымен. Халі бек візем, тәбір чухне тәбір дірлі ұлдалайшы, каласа бачы епреш чыважым. Ирек мінле бұлзан да, магар кунжын пиде пашырған маре, унын кесінже халі вижі деньги ұтла, кемілі ұқша бұр, кемілі ұқша. Мін бек пызық савыныш жын. Шаку ұқша бағалына тем думада бұлдарасын дойнать. Құша. Укша. Чунхавал нешік ліні беші шырлахма жеттен вал сихрене де хыптарать. Чуалсан, камда блин варлаза кайсан петрень вара. Алла кенеге менех волмагарады пірле савындарза, тепле хыратса үлжі. Тырине сутсан макар дүре келер хышнеле кайса жуғалжы. Волунда негам курман шырде укшине тата дебро хутшутлаза бахре. Укши тәрізех тухре. Ундан вара Читреген зембе мыйынчен жақсыяны енжікне хевенжен турцағылар жиде, унгун баққалаза укшине пуштарза чекрем. Кайран пазар житсен, візем епреш енжі чывашпа иккежі ытлаши нумай калаш садымареш. Юлда жуын пазардах париге керенке шығыр илже, шынасыран дезе пір шкальке эрекеште, магарында келден илзе шығыры, піде бұшлары, пір пәчіктады қына юлны, Тармайтылда шүрінерен, валда бұлін шағырда шынса хытсаларны. Магар тупны бек үкшіна мүнледі бұлін марчы дезе, ана тәрісті келен келе елсе шидереме тарышса, шағырда елмері, ішмеде жұтламары. Ике жываш каш пуласу меншеш уладырдан тұхреш. Бізен телейне шандалық шаплах лап кыдыжы. Кашхине ойық шудатырым. Тагырланса, хытса житне жол халь мар – Тулжузылны шерев зем епреш патнелле те Юлда Юлдажы магара тембеге хыйпатне чарынса лашына кандармалых ышынма та блинкерсе тухмачынче. Хына булса гаян, тере Макар жарынзадыма келешмере. Пәр тухныскер келеші дес, шын батне кірзе чырмандарза дере. Магар хыйышынче, шул шинже, ингек мен сіксе тухасранда Шын шухышне камбілет. Шынны кымыллақта, анжақ тем салда бачынет хавыл тезе шутларя. Варала жиневыл самай әжінне бұлінде, тада хыдырақ юрттармады дінче. Укша сағал марвет шумра, тезе шуғышлат вылкашни замантрах. Тежавын жынағына чибер бұны хұжырақ, евінжі укши де тұқса үксе шуғаласын Анжағына ареме мавра тұқса кайны жоқ, пошырған малды ех шуғға тезе жандарча, тілігін жейдегіраш күрдім тере выл имеш, шулана мала бектері. Макар хайне хереш пулаган шинзем итсе кайма темеже хутта алипе ажан видерех тытса еша бұғадь. Укши жумынчех. Тухса гайнаран вара мүшкун не шеш, кындырлапа, хызен келіне чеберек шаврынса шитревіл. Мавра ана вілеспе хыраза, пұшырхан кетсе дынымен. Тухса гайзан тебір кашхине ғына тілігінже мықла вағырба улайыды улайыдызем тарықтарма түдін Убышки чеберех таврныне курсан, тень валпырдаклы планнабек пульчем. Инже шулдан келчі бұлсан да жине жіне таварза, ұналайық тербелесе, ведене абат парза хупных ішін тейін пүрдекечі. Тундерне взан тюрех туры шумне бұрзадачы. Хэн әжі ергелі булза бұнышын, чергүшленсе ларзақ турра бұшапре. Абатланных ішін, магар арымне хэй тупса келіні ұқшана кытартре. Виші Керх пус кемел пулма кирлі жағында. Шутласа бұқарға, тезе енжеге жән кыларчы. Арымы жүре жерен бақыры шын жүк бекітші. Бұлда ұбышки бәтне бір юна жарларны чешеш, ша вғытра жүре жерен тағам шаққаны сазы елдінжі. Үжізем келдей, дері бірі. Укша енжекне тұтса дыраған мағар шардақ секре. ондан часырақ жүреже бәтне жұпса бұджы. Урға! Ур! Мен дұма керлі! Тезе аранзывлышне жавырза итребал. Халық шине бұғыва тұқмалла. Кашқырже тұлды жын. Кашне келген тұқмалла дереш. Халех, тебір ғытқывалла тармалла анды бар. Юрат, юрат, тұғы бар. Урамды жын жүреже умынжен паранза дейін макар пыртақ лапланна бек пүлже. жын бұға шенде қалыға. Тезе итребал мавраран. Ялда демскер пулман болешке. Немекте, илкменші, дерем авра. Паян ирек чергеве контурды земгиліне дәріште, шавзем пуштара шыжы вара. Каязы пень. Кантурда вражы келіні тухмазыр юрамаш. Тем курзаларын, тере демагар, укшине камакашыдық нешітік печергезе пыдар захуче, Бара васкавлан тумлана бұшларым. Шавы ғытра пантелей пуп хваттерінше херюлі тавлажубыным. Мене керлі выл бере, мене керлі. Халыға пылғат жақ мари. Ларны шырден сиге-сиге тұрза яныран ұпрам. Она да вечен лучше түрмезе мұтлара лартмалла. Түрме выл халыға ерге не кірдейд. Контордан келіне тие не шыпа Да, дене вылда улашкен жейн, ұпрам калаш мачарынзан. Ку, әжей бір мар, Ага оттес пантелей бұжарзаяна. Шавынба күнда шәр берге қалықпа қалашса тадылны керлі. Яжышын керлі выл. Он зырын қалық мән выл. Ларны шерден сіксе тұрза кышкырны ұпрам. кеті өнде выл. Урық немде мар. Ұшталла қывалан шавындалла гаять. Анжақ пантелей бобына пірмаях лопландарма дұрышны. ма біл. Абрам Абрамыч, дене был. малы немде күнда чергю бегех, бігех туры жүрчі Шамра Шамрак ажызіне туры Евангелие бе туры законе врентме лишь кул булать. Церковно-приходский школ дейберіні. Упрамензіне хышкала заилнем. Щук. Маншын дезен шав пірледе ұры ябала пуласын маш, тені бол. Мәне керлі бол білі. Пәліне білменшінзем лучше тұры жарағы шлеші візене сакуна термейшамал, хорат мада булать» Да. Ача пычана пічікірен тура әненме вірентні керлі. Тура әненеген шын кере хыжанда лапка, яваш пулать. Тені буб» Шын дені бұл, хран храма пілдір. Шылықран вара вараса кунада пығынать. Вұл туру мінже шылыға керестрен хыраган булать» Шапла Абрам Абрамыч. ергі жапла. Кінеге тарашын апла. Асланза жетсе хамыр әнзе жіне хыбарзал арчыри, келішме юрамаш. Хайзамаге жінехтаны ұпрам. Епархи ирекпаджа Абрам Абрамыч. Патшаба келішсе туны әш, апла-капла шарлама келімарен детініх. Чергю приходжесен шкул малах. Тені Олег Пантелей. Ел-елку глаза. Эза православитя нету ведь ха Ховырыне ховар пілереппін. Анжақ ман кымыла каймаш выл шкулдавражы. шкул зырақ лайық бұрынны Шаплах Шаплақ паранашын бұлман ұпрам. Эзі татақ шаврынмастынға абрам абрамыч. Мен малы бұрында. Куры барага, куры бар. Аз пукки палат піребір дезе. Хаш пірезем хамырада пүрне хушши кыдардаган Шкул поле вара Постой, Абрам Абрамович, әзім мен, в школ алыге мен бұр ирден жүреншін ұшы бұлі деденім. Түрлі ұқмақ сен әжізіне онда шывықне ямас прасту! Онда сиренбек ергелішін зен әжізіне шеш верендет пір. Ұпрам ғайынек бенім. Теме ерлі бере чваш сене веренні. Уқша жұтлама пілсен де пит нумай. Урық сымақлы бір, Абрам Абрамович. Дені пантелей боб. Она тадаши не тұрырақ үгедекітме тұрышса. Эзі кунда чи шанчықлышын хаперін. Санын пире итлес пулать, патша дума хушна же думаллах. Упрам урық шарламан. Юря, шиде каяр бұлхалық шине, де вара пуп ура жинетіным. Тембек кымылзыр бұлзан да, упрам да ирексерек візімбе бірле халық шине дұқса ұтнам. Чергю бәдінші хурал бүртіне шапса хеснебек халық тұлна. бұшланыса кетнемай, Візем бір бірне түрлерен халап юмақ қалаза барашы. Кармашы варлі сұрба ундишізем хызин ұшқынебе. Тем берге кашса кайза ағырашы. Депрезем візіне итлемезір хызем тіллін лопқын юмақлазаларашы. Алық паденчегі де сірехізінзе дыраган земжеш немінде шарламашы. Візем пучесіне уснада үттізем мен халапланыне лопқын итлеші. Урал бүртінші мачадаран пәлітпек квак тедім явынать. Тепелді жінзен сонезем деп алармашы. Сывлама пачабулинде, ұғыри жінзен шыварынче кашнейінде непеге зем мұғырланашы. чілімзем мықырланашы. Агенде пуғыва земде шитреш. Контордан келіне сиве санла, мангамалла дейікпе пантелей пуба күрзан, Урал бүрдінші халы шып пулзады жы. Візем тепелілі итсе седел батне бұрзаларны хышын дейін, хужыран-хужыран Уллен гына кыштырдатнызем илдінчеш. Пуху бұшланжым. Пантелей бұп халыға, чергі жүмінже приход школы ушма жінжен, школ вали халық шәрі шуденжен пір ана каса илме келіне қаласабаджы. Вара онда, шыва тұқсанақ, школ жүр жылатмалла бұлад, дерім. Халықшын көкетмен хыбар бұлжы. Пантелей бұп хышын шынзен пір пірзымақ ташарламарыш – Унда да гунда йывырын хашлатса сывланы шеш илден келере. дейін камаказа кеш умінже драган күжук, халяна кеду күжук етесе чинеше, калажа бұшларым. Ял аван аванышку, пантеле айтте сымақ сарақ келішмелі берін!» дәрі бұл. Контордан келінеті екпей юнажа лараган упрам кужуга сивін бұқса елжім. Бара бұл еребень Сідел өмінжек тұраган чарма кушла лисура азырғаря. Пәрі вғыда візім пәрбірін жіне калашны еврлех тілі жүш. Итлерға ял юшсем. Дері вара ұпрам халичен хибек марь вашланза. Кучма Степанченде кунда... Анавыл нехшанды унбекчен менші. Шкулларда сине аваныш тезе ха. Да, анжақ выл кышт пілмесір дерек қалары. Утлаза пықыр лайқырақ Шав шкул тені вал пире, шыр әшлегензіне мен керлі бөлежі. Да, шыру жырзаларны бе хырым тұраны жи. Ажазіне кағал юлғава мей, Пала керлі мар. Паттадықлан шереплетрі упрам замахнелі сор. Барап пәдім бұху, ешылда табышларым. Чимірға, лапланыр, алыне шеклері Да, шкул валленде пирен пер ана шардуп сабамалла. Каманыне касса илі бір. Футлаза бұғыр қалай қырақ. Бұғу калле хумханса кайры. Тепел кукринчелар агансын жин, иккен вишін пір қарыс кышқырза ячыш. Калана веттерлі мардезе. Пирен шыр ағалде үтті ялзын жен сағал. Үтлашы шыр шок пирен. Кужу хаю зіне чавзебе хергелесе, сәдел умне дұқсадычы. Халах енне бұқырым. Антілін дерір, деревіл. Ша халах пай бер, пір анашыр тупса бараймаст бірі. Кашни ятран валишсен пірре ура бұсмалық тілікмеш витха. Шкул дені, кирлех пұладя жазыне. қазначей казначей була деденім. Чірре герзе хушрелі сор. Ай, кебернатор! Ха-ха, шедік штапаны віля, кибернатор улашын бұғырға. Чарын, пүлчана Ашта бұр, Унда санзасу. Паттыр булашын. Школ керлі бұл зем. Ажа не керлі? Агапы қырхамыр жинех. Құт пілмес бірде деван. Цук кір жінзембе цалар атпыр. зенде бұлен зем күжізем чыр. Эс суккыр андовезіне. Чибердерек калай жырға. Күжік теріс калайт бұлмалла. нем білмезір пұрын атпыр ветха. Тише! Кантортан келіне тиек сіде жіне хыттын шаказа кышқыр забрахре. Ху сазардық шыпланжы. Пантелей бұп калашма дедінжі. Христос тенне тыдаганзем, ытлашы шавлама керлімар, ергеллерек пулас пулад, шылыға бәлір. Қалыға приход шкулі мен дума керлі жинчен бұп. Жапла бүлде, анжақ перін азат тезем пір бұқки шығырды варлы бұрынышке, и я жав, Эбір жынақта ташта кебернаттыра ғайзалара шок, Уллен гына мығырдатса үлчіш ұнғышын иккен вешін. Мән жавш жын керлі маршын шәре заяяма, ағалге выжылар аппыр. Мана үйтса білмей юради. Кале ғыйтры күжік. Халық қыштақлы планны хышын. Мәскер! Шкулне хыштылере хлартмала бұл сирен? Ақ күнда, чергю таврашне, чергю бақчы хышынчы уялартмалла. Апла, тада хыйца білемға! Үйт! Ужу халық енелі жаврынчым. Калырға, каманы чығавыл жавы, чіргі бақчы Ман Манвыл! Таштан алық падінжен кашқыржы әверке. Менес, ман на турца елестемесін бүлішке? Унбамарға, лай ана еваравылзан? Лай мене, ана... хынде хамра кура? Кальчине, чиркеве келегенземде, хызен лашызіне шүрт таргалаза бұғашы. Варлығы, таврына чавақ. Аплайызына парш валли, терегі жук кулаган зем жарынсан. Вара хамын шерзір юлазим? Юлмастын. сана ахра чирми бадинчи хам ячырне петембех парадып. Эбе пур бір агаймастып, кеду бадинчи жүресен дешиді мана. Килешес, эверке, каранкудына перінде, прегаланызым замағыма улыштарма бенде, халы уменже каладып. Ажазем вренчір. Хуавлан манда ведес? Пу линь, кире камачи булдыр, прехмарим утвіренне тағамады керлі. Чынақ қаладын бұлсан, келеше деп, әверке. Хой жұтсан, тейін мағар бұғырған келіне таврынжы, мавра ана кетсе, арламады арламадыдынны. Үтлан ұмай тадыршке, мен бірге бұқырыш вара, әшлеме жарынзақ үстревіл мағардан. Кирлі-кирлі маржын марли, аллыне сұлчы мағар. Күнна білні бұлзан қаймалады марчы. Тавлажа шыдады жавынжын. Мен берге вал. Магар армне пугури ішсем шинчен пәдембе қаласа бачы. Шағын ғышын магар сәділ батне бұжы де, бір шіреллетірлізе нумай шенчен мезір бұқсадыжы. ана маврада сама хушма аптырары бұлаз. Бүртледеге сырылдатны жеш үлдінседіжі. Эй-яй-яй! Тере магар чылайран, тин тем хуйха гайнан. Тілін милле жав. Мен дада каллех арлама чарынчы мавра. Ара шав. Хамыр пиде тіліне деп. Штаппан кукка бегех. Пырдагыстран тайл запумаш пулі девыл. Мен ара Арравыл. Шкул валли дезе. хыын яшырне бачы. Шкулі теме кирлена. Те әмірне пырмаяқ шавке дүре жүрезе хиттерестеденде. Чанахи. Тілі не деп? Уринин гете кедюре жүресек шынза пысылчы. Шыдан юхана кайза бітірі. Мен тума кирлевал выл шкул Лардаста Лардаста, та Шкулі выл. Лардсан лардмазан да. Ни ман, ни кушукын бұлашшук. Эсті да Эпей, Эбей, каларым ведь. не нехесіндім де пұжа Ма келдім жидесе тадым. Пирин хал унзырақ қамырында ішнумай. Ну, келға, еппен. чынчы маврана ұқчына шутлаза кыдардам. бірақсақ, ұра жинеді жі. Үндала-күндала паққалаза елжі. Улластыға алықсыне пидермелі марчи. Итрывыл, кам білет, тағам келсе кереде. Аражав, неде де кәрексенбе картса құрас. Шак ішсіне туза жидерсен дейін візем же бірлек седел хушине кірзіларчыш. Кемел укшизіне, ванза ванса каястран хыраза, еребенде ачашын тыда-тыда пахмата пратрыш. Укши халде терзех тухрем. Вот жапла. Теремагар шыппын жеш, укши аджіне не пуштар залатных ішін. Туры сыхладыр. Бізем туруш умне бұрзады жеш. Магар чыргушлензеларзақ сұқ-сұқма Илмелік те бұлдар, памалық та бұлдар, теревал, теле жіне телей келзек тадар, сыбы жүмне сыбы худшындар. Нумай чейін жапла келтуза прямагар. Кайран маврада он бабырлех, чергушлензеларчым.